แล้วกราบกราบกราบพระหังสัมมาสัมพุทโธระคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง ตรัสรู้จับได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบาน วังคาโตมภะงกวันตังธรรมโมรันธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนัมสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกัน สุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ก ท่านธรรมยังพุทธสาภควโตปุปภาคณมกรังกโรมเสมนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง งสือไปหน้าสี่ิบอง ท่านธรรมยังปราภวสุตตาปาทั้งพนามเสมสุวิชานุภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชานุปราภวนผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมธรรมะ เป็นผู้เจริญธรรมเทศิปราภวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมทาสันตสาพิยังมุนตินาสันเทกุรุเตปิยังอาสัตังนัมมังโรเจติตังปราภวโตมุขัง ผู้ใดทำความรักในคนพาลไม่ทำความรักในบัณฑิต เขาชอบใจทำของคนพาลข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนิทาสิลิสภาสิลิอนุทาตาจโยนโร อาลัโสโกทปัญญาโนตังปรามปวันโตมุขังผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับชอบพูดคุยไม่ขยันมากเกลียดการการงาน และเป็นคนมากโกนข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม โยมาตรังปิตรังวาชินกังกัตโยพนังปังหุสันโตนะภารติตังปราปวโตมุขังผู้ใดมีความสามารถอยู่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้เท่าแก่ชราแล้วข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม โยพระมนังสมนังวา อัญญังวาปิวานิภกังมูสาวาเทนวันเจติตัง ปรามภวโตมุขังผู้ใดหลอกลวงสมณพราหมณ์หลอกแม้วันนี้พวกคนขอทานอื่นใดด้วยมูสาวาจาก้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม ปามุตวิโตปุริโสสหิรัญโยสโพชโนเอโกปุญจติสันตุนิตังาราภวโตมุขังผู้ใดมีทรัพย์สินเงินทอง มีของเหลือกินเหลือใช้เขาบริโภคของที่ดีๆนั่นแต่ผู้เดียว ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมชาติตัตโตธนาทัตโตโกตทัตโตจโยนโรสัญญาติมัติมัญเยติตังบราภวโตมุขัง ผู้ใดยิงพระชาติกำเนิดยิงพระสามยิงพระโคตรแล้วดูหมิ่นซึ่งญาติของตน ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอิทิทุตโตสุราทุตโตอัาทุตโตจโยนโรละทังละทังวินาเสติตังบราภวะโตมุขัง ผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรา และนักเลงการพนัน เขาได้ทำลายทรัพย์ที่หามาได้ให้พินาศจิบหายไปก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม เสหิทาเรหิอสันตุโทเวสิยาสุปทุสติทุสติปรันทาเรสุตังปราภวโตมุขังผู้ใดมีพอใจรักใครในพันรยาตน กลับไปเที่ยวสุขสนกับหญิงแทสยา และรอบทำชู้กับภรรยาของผู้อื่นข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอาติตโยพโนโปโสอเนติติมภรุตธนิมตัสสะอิสานาสุปฏิตังวราภวโตมุขัง ชายใดพูดถึงวัยเท่าแล้ว ได้นำหญิงสาวแรกรุ่นมาเป็นภรรยา เขานอนไม่หลับก็ความหึงหวงและห่วงอะไรในหญิงนั้นเพราะนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม อิติงสนติงวิกิรินิงบุริสังวาปิตาทิสังอิสริยสมิงดัเปติตังปราภวโตมุขังชายใดตั้งหญิงนักเลงใจจสุรุยสุรายมาเป็นแม่เรือน และหรือหญิงใดตั้งชาย นักเลงใจจสุรุยสุราย มาเป็นพ่อเรือน ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอาปาโพโกมาตันโนขันติเยชายเตกุเรโสจรัจังปัทยติตังกราภวโตมุขัง ผู้ใดเกิดในตระกูลกษัตริย์ มีโภคาน้อย แต่มีความอยากใหญ่ ปรารถนาราชสมบัติ ข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเอเตปราภเวโลเกปันติโตสัมเวคิยาอริโยทัสนะสัมปันโนสโรเกปัจเตสิวังผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยความเห็นดันประเสริฐ ได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดแล้ว ท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านั้นเสียเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวยิตินด้วยประการชนี้แล มยังปรมากัลยาณมิตาคาทาโยพนามเสมอนันโทภะกวันตังเอตเทโวจานพระนนได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อุปธรรมิทังพันเตพรหมจริยาสายาทิทังกันลยานามิตตากันลยานาสหายตากันลยานาสัมปวังกตาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความเป็นผู้มีมิตรด มีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เอวังอุตตังเอตตะโวจังเมื่อพระนุนกล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับพระนุนว่ามาเอวังอนันทาดูก่อนอานน์ ธออยากกล่าวอย่างนั้นสักการะเมวะหิทังอานันทาพระมัจาริยังญาติทังกันลยานามิตตากันลยานาสหายตากันลยานาสัมปวังกตาตีดูก่อนอานนความเป็นผู้มีมิตรมีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี นี่เป็นทั้งหมดของพรหมชันทีเดียว เอวังโคอนันดาภิกขุกันระยาามิโตกันระยานาสหายโยกันระยานาสัมปวังโกอริยังอตังกิกังมะขังภาเวตี ดูก่อนอนนนภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนผู้แวดล้อมดี ย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แลมามันิอานันดากันลยาณมิตังอาคัมมาดูก่อนอนนน สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วชาติธรรมาสัตตาชาติยาปมุตจันติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ชราธรรมาสัตตาชรายาปมุตจันติ สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้พยาธิธรรมาสตาพยาธิโตปมุจจันติสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้โสกปริเทวทุกขโทมนั ปายาสธรรมาสตาโสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาเสหิปมุจันติติมสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความกับแค้นใจได้ ดังนี้พีด้วยอาการอย่างนี้แล นธรรมยังเทวทูตาสุตาปาทังโยพนามเสมจุจิตาเทวทูเตหิเยปะมัจันติมานวันเอติกรตังโสจันติหินากายุปกานรังบุคคลเหล่าใดถูกเทวทูตทั้งหลายต่างเตือนแล้ว ังประมาทอยู่บุคคลเหล่านั้นจะก้าถึงกำเนิดชั้นเลวเกิดในนรกประสบทุกโศกอยู่สิ้นกาลนานเยจะโคเทวัตุเตหิสันโตสัพปุริสาอิทาโจทิตานามันจันติอริยธรรมเมกุทาจนัง ส่วนบุคคลเหล่าใดเป็นสัตบุรุษผู้สงบถูกเกวทูุทั้งหลายตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในอริยธรรมกำหนดรู้อยู่เป็นนิจอุปาทานเนพยังอิสวาชาติมรณะสัมภเว อนุปาทาวิมุตจันติชาติมรณะสังขเย บุคคลเหล่าใด เห็นไทยในความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นปัจจัยก่อให้เกิดชาติชรามรณะบุคคลเหล่านั้น ย่อมหลุดพ้นจากอุปาทาน เพราะความพยายามกระทำไม่สิ้นสิ่งชาติชรามรณะนั้นเทเคมาปัตตาสุขิโนติตาธรรมาพินิพุตตา สัพเเราพยาติตาสัพพทุขังอุปจักุณตี บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้มีความเกษมสุขเป็นผู้บรรลุพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นผู้ร่วงพ้นจากทุกทั้งปวงได้ ดังนี้แลเปิดกลับมาหน้ายี่สิบกวนน้ำยังกินกิ ยังกินจิกุสลังกัมมังกัตตาพังกิริยังมามากุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิจซึ่งควรฝากฝ่ายกายเยนวาจามนสาติตเสสุขตังกตัง ด้วยกายวาจาใจ เราทำแล้วเพื่อไปสุขติ เยสัตตาสัญญโนอัติเยจะสัตตาสัญญโนสัตวใดมีสัญญา หรือหาไม่เป็นอสันกระทังบุญญาพลังไม่ยังสัพเพภาคีพระวันตุเต ผลบุญกาธรรม นั้น ทุก ทุกสัตว์จงมีส่วน เยตังกตัง สุวิทิตังกตังปุญญาภรังมยาสัตย์ใดรู้ก็เป็นนั้นว่าการให้แล้วตามควร เยจะตัดตานาชานันติเทวาคันตวานิเวทยงสัตย์ใดมีรู้ทวน ขอเทวดาจงเล่าขาน สัพเพโลกัมหิเยสัตตาชีวันตาหาระเหตุกาพวงสัตว์ในโลกีมีชีวิตด้วยอาหาร มนุษย์ยังโภชนังสัพเพระพันตุมามาเจตสังจงได้โพสำราญตามเจตนาของข้าพระเจ้าเถิด สวดมนต์ทั้งวันเช้าบทพิเศษ ก็จบเพียงเท่านี้เช้านี้ เวลาที่เหลือเราก็จะได้ปรารบความเพียรร่วมกันใครที่ตื่นมาแล้วยังไม่ได้รู้สึกตัวเลยก็พยายามกำหนดรู้ยกมือเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็พยายามตั้งใจมีความรู้เอาความรู้สึกใส่ลงไป เจตนารู้ บางทีเราตื่นมาเราหลงลืม รีบเร่ง ไม่ได้กำหนดรู้มันจะทำให้เราขาดโอกาสวันเวลาผ่านไปโดยเปล่า เป็นมันเปล่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเราก็เคลื่อนไหวเรียบทตรงไหน พยายามใส่ความรู้สึกลงไปยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปด้วย ความรู้สึกเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าบทส่วนไหนที่มันเคลื่อนมันไหวนั้นเราก็จงใจเอาความรู้สึกใส่ลงไปท่านเองรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกยกขึ้นก็รู้เอาเข้าเอาลงเอาออกเอาเข้าแล้วขยับตัวพิกายอะไรต่างๆลายหายใจอ้าปากแม้แต่คิดอยู่ก็รู้ว่าคิด อะไรสำคัญมากเลยตื่นเช้ามาแล้วก็ปรบความเพียรร่วมกันไป